Agur belarri guzieri. Nil urteko azken grabaketaren zat, nire buruali galdegin nion zergai garantzitsua zen niretzat aipatzeko. Aktualitatea hain beste aberatsa eta trinkoa denez, hemen eta nu nahi, eta horri begira nire pentsamenduak denetan aurkitzen ditudalako. Gure herrian, Euskarari begira, gure izkuntzan azterketak Euskaraz pasatzeko borroka, frantxez estatuaren tematzea, gaiada. Eta etxe bizitza, Igiezinen espekulazioa, gure bideen alde bakoitzean hasten diren betoiezko oianak, atxiloketa berriak provokazio gisa, estatu imperialista honen gandik bere estrategia represiboa frogatzen dutenak. Aipa dezagun ere bai presuen gaia, nun estatu imperialista berdina tematzen da bake prozesuan ez parte hartzeko. Gero, gineako diatoriko pertsona berri bat hilzen bidasuan, ito beste bizi bat galdurik hiltzen dituen muga horien gatik. Bitartean, beti eraso seksista gehiago, pikurak fenomeno berri honekin, berri zorroitarazten diguna indarkeria patriarkatuaren eta seksistaren aurkako borroka xerio hartzen ezten bitartean, ezkira seguru. Ondoan, Frantziako hauteskunde legil slatiboek ez zuten ezkera erabazle erakutsi, baizik eta eskuin muturaren garaipena, sekula baino deputatu gehiagorekin, prest haien burondate landierosa, arrasista, seksista eta badorea ekartzeko. Begirada gehiago urruntzen badugu, ohartzen gira amalugaren oioak oiartzunean entzuten direla, konduan ez hartuak, baina diadanik hor duguna iragartzen. Uda diustu hasia eta diadanik suteak badira beroen handien gatik. Animalean eriotza masiboak planetako lau aldetan, ekaitzak mundu berri baten ondorioa. Azken saio baten dako, zalantzarik gabe etxigarria izan daiteke entzutea. Hala ere idazten dut irtsaropen eta inspirazioarekin. Azken hilabeteko ezagutza guziekin, nire inguruan diren pertsonen deriberamendua sendituz, inspirazio kartsua eragin didate, espero dudana zuekin partekatu. Gure aurrean ditugun makurreri heman behar ko diren kompon bideak ez dira irresak. Uda honetan eta heldu diren hilabeteetan, zalantzarik gabe mugimendutsuak izanen dira. Baina elkarrekin, mobilizatuak, deliberatuak ditugu gure burrokak lortuko. Eta horrela dugu eraikiko euskal Herri hau, euskaraz, politikoa, antiseksista, elkartasunezkoa, diotzonekoa, beti mugimenduan, burrokan, elkarrekin.